พ่อเทียนท่านได้กล่าวสรุปเรื่องการปฏิบัติธรรมนะไว้นะไว้ดังนี้เนาะหลวงปู่เทียนทาง่เทียน的教导的方法很有趣。嗯，他บอกว่าดูกายเห็นจิต。他教导我们，诶、哎， 知道身，然后观看到心；觉知身，观看到心。ดูคิดเห็นธรรม看到妄念就降法。ดูกรรมเห็นพระนิพพาน看到业就了就灭苦就灭了。ดูอาการเห็นปรมัต看到看到升起的状况。 就降到了，诶初世降，就看到了初世诶四圣地，诶不是，诶看到了，诶是第一异地。太难了，呵呵呵，那个查泰，太难了，呵嗯，呵。弄弄白，弄白怕啥？嗯，弄白 <laughs> <laughs> 看，忘记了中国的那个词语，嗯，呵呵，词句。 ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นพระนิพพาน ดูอาการเห็นปรมัตถ์看到我น的身看到接着我们的身就诶接着我们的身就观看到心观看到诶妄念就降到了华诶观看到了น个诶กรรมดูกรรมเห็นพระนิพพานเเเน看到เ业苦就灭了 ดูอาการเห็นปรมัต见到了我们的情诶状况呢，就诶见到了第一地。มีใครเข้าใจนะมีใครเข้าใจบ้างนะ有没有谁诶知道啊？有没有谁明白呀？嗯，不对。嗯，ถ้าเรา啊，有没啊，你们不明白？ ถ้าถ้าใครได้ฝึกนะได้ฝึกสติ เยอะๆนะก็จะให้เข้าใจนะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านท่านพูดนี้นะถ้า如果随他训练到的觉性很多很多很强了就能知道龙波天讲的这些是什么ในที่เราเริ่มต้นในการดูกายนะดูกายมันก็ไม่ได้เห็นแต่กาย แต่มันก็จะเห็นจิตใจนะ那我们来觉知身，他不但知道我们的身，他还看到我们的心。ใช่เราปฏิบัติไปนอกจากเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวละนะเราก็ยังเห็นใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งนั่นนี่เนี่ย我们来用功修行，除了觉知身以外，还能看到我们的心在打妄想，想这个想那个。嗯，แต่ถ้าเราไม่เห็นนะ เราก็จะกลายเป็นผู้คิดนะการเป็นผู้คิดเนี่ยไม่ใช่การเห็นนะ那如果我们没有诶看到的话，我们就会成为那个想的人。แต่ถ้าเราเห็นความคิดเนี่ย จะเรียกว่าเราเห็นธรรมะก็ได้นะ那如果我们见到了看到了这个妄念说我们见到法也可以เพราะอะไรเมื่อเราเห็นแล้วนะมันก็จะหยุดการปรุงแต่ง 我们什么时候看到的呢？这个妄想它就自然灭了。嗯，อีกประโยคท่านบอกถ้าดูกรรมนะก็เห็นพระนิพพาน ถ้า还有一个，如果你看到业的呢，就苦就灭了，涅槃了。กรรมคืออะไร กรรมคือการกระทำนะถ้าเราเห็นการกระทำนะทางกายวาจาใจเนี่ย จิตก็จะเป็นปกติ 业是什么？业就是做，就是修。谁能够看，谁能够看到自己的身、身口意的话，那么苦就灭了。那就是，我们看到自己，而已，看到自己的身当下正在做些什么，这个时候心就恢复正常了。 เห็นกรรมมันเป็นเพียงแค่อาการ อาการของกาย อาการของใจเนี่ย看到业业它只是生和心升起的一种状况而已อาการนะเฉยๆนะถ้าเราเห็นนะ มันจะเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นแหละคือปรมัตธรรม ถ้า如果我们只是看到升起的升起的情绪跟状况而已呢 看到它升起，然后灭掉，升起，然后灭掉，这个就是第一地。ทุกอาการเกิดดับทั้งนั้นไม่มีอะไรเหลือ所有的一切业升起以后灭掉，没有留下任何东西。อย่างร่างกายเนาะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนะ就像我们的身体生老病死

ถ้าใครเข้าใจอาการนะของรูปของน้ำนี่แหละนะจิตมันก็จะเกิดการปล่อยวางนะถ้า如果谁能够看到生跟心的情况和情绪那么他就能放下了ก็ดูดีๆนะถ้าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่อาการ อะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้好好的看一看 无论什么都好，它都只是一种情绪跟状况而已，不要去执着于它。让该，它生，然后它就死，你还要去执着什么？嗯，อาการ，ที่มันประกอบกันนะได้ท่าทั้งสี่ประกอบเป็นรูปนะมันไม่ใช่เราที่ไหนเลยนะ。状况情绪它只不过是。 อาการปรากฏเป็นรูปมันประกอบกันเป็นรูปนี้นะมันไม่ใช่เรา这个这个四大它只不过是一个阴阳和合的一个相而已它不是我ความง่วงก็เป็นอาการของรูปนะไม่ใช่รูปจริงๆ昏沉它只不过是身体身体化出现的一种状况而已它并不是我它不是没有一个真的我ความปวดเมื่อย ก็เป็นเพียงแค่อาการของรูป แต่มันก็ไม่ใช่รูปมันเกิดขึ้นกับรูป เท่านั้นนะ这个酸跟痛它也是我们身体的一种状况而已它只是身体生起来一种状况而已它不是我ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเราเป็นผู้ปวด แต่ถ้าเรารู้ เราก็จะเห็นเป็นเพียงแค่อาการปวด那如果我们不是真的知道我们就以为是我在痛

เพราะความไม่รู้เพราะความหลงนั่นแหละมันเลยไปยึดว่าเป็นเราเป็นของของเราเนาะ因为不知道迷所以就执着这个我以为是我เนี่ยถ้าเราเห็นเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นกับรูป เกิดขึ้นกับนามเนี่ยโอ้มันก็จะมีแต่การปล่อยมีแต่การวางนะ那么如果你看到的是它只不过身体的一个状况和心理升起的一个发生的一个情绪而已，那么

看看到妄量，看到情绪。ก็ดูไปเห็นนะ มันไม่มีเราที่ไหนเลยดูไปเรื่อยๆ นะ มันจะแยก มันไม่มีเรามันมีแต่อาการพวกนี้ทั้งนั้นเลยมัน只有这样而已你你你你持续不断的这样干它只不过是一个情绪跟一个状况而已它没有一个真的我ดูดีๆ นะ ปฏิบัติธรรมให้เห็นแบบนี้นะ อย่าเห็นว่าเป็นเราเป็นของของเรานะ 修行，用功修行，好好的看一看，只是这样而已，没有，不要去看作是，以为是我有一个我。มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆหรอกมันเป็นเพียงแค่อากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเนาะมันไม่ใช่ไม่มี一个真正的我，只不过是哎一种情况，一个情况跟一个情绪升起来了，然后它就灭掉。อันนี้แหละคือสุดยอดของธรรมะ สุดยอดของการปฏิบัติธรรม这个是最好的啦已经是最好的修行用功最好的就是到了这里最高境界就到了这里พระพุทธเจ้าท่านค้นพบท่านเข้าถึงตรงนี้ ท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้า佛陀他就到了这里了他走到了这里所以他就成佛了มนุษย์เช่นพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเข้าถึงตรงนี้ก็เป็นพุทธะได้เหมือนกัน 他我们人也是一样的，你能够做到这里呢，你就是佛了，一样。嗯，对，当界，我们是人，但界是佛。我们这个身是人身，可是我们的心就是佛，是佛心。他我们是人，但界是佛。我们这个身是人身，可是我们的心就是佛，是佛心。他我们是人，但界是佛。我们这个身是人身，可是我们的心就是佛，是佛心。他我们是人，但界是佛。我们这个身是人身，可是我们的心就是佛，是佛心。 那如果我们到了这里，真的做到这里的话，我们就能够诶明白佛陀所教导的教导的法，龙伯天他所教导的法，我们就能够明白。หลวงพ่ออาจารย์ที่สอนความจริงแท้นเราก็จะเข้าใจคสอนของท่านเหมือนกัน。或者其他的诶，其他的祖师大德，他们所教导的法是真正就是也是真诶，或者其他祖师。 祖师大德他们所教导的话，你也就能够看到真正的了解。怀疑在我们的心所没有任何的怀疑。嗯，信心满，信心满，信心满，信心满，信心满，信心满，信心满，信心满，信心满，信心信心满，信信心满，信心信心满，信信信 ความมั่นคงในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็จะมีตลอดไป就你的根基就不会有所你的心就不会有所动摇嗯，นะฮะก็พูดให้ฟังไว้ก่อนนะให้พวกเราค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปเราก็จะค่อยๆเกิดความเข้าใจนะมากขึ้นมากขึ้นนะ先告诉你们，然后你们好好用功，慢慢的你们就会了解。 嗯。就通，就สมควรนักให้เราไปปฏิบัติให้เข้าใจอยาไปคิดเข้าใจ。 <laughs> 呃，让我们时间到了，让我们好好用功。我们要用功，不要用思维去想。要用功到了做到这里，不要用思维的去想到这里。